Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Veylul likulli humazatil lumazah. Kişilərini əyibləgücü suxançığı vay. Allazi cəma'a malan və addadah. O mal topladı və onu yaxşılıq yollarına sərf qılmay, saqlaş üçün sanıdı. يحسب أن ماله أخلده U meli özünü dünyada məngü qaldırdı deb o'ylaydi. كلا لينبذن في الحطمة Hargiz undaq emas. U cho'qim o'tamaga tashlandi. وما أدراك ما الحطمة O'tamaning nimaligini qandoq bilalaysan? نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة U Allohning yondirgan o'tidirki, uning alimi yuraklarga yetib bordi. إنها عليهم مؤصدة Ular cho'qim dozoqqa solindi. في عمد ممددة Egiz turuklarga bog'landi.